levi parol capablon por successigi lingvo lernadon. Cutime homoi lernas lingvoin en suffice iuna agio, ciu en la propra familio, ciu en infan varteio, au poste en lerneio, au en universitato. Post tiu vivo faso, homoi apenau comenzas lerni novan lingvon, excepto estas homoi ciui tiel volas vastigi sian intelectan cae socian horizonton. Cae estas aliflanque homoi, ciui sentas la besonon plibonigi sian parol capablon. La lingvo lernado en lerneio ja tre ofte ne atingas contentigan nivelon, char la instruado estas tro teoria, gi focusigas tro alla lernado de grammatico, cae al lernado de laueble multai vortoi. Tio ja est sen dube grava por la lernado de lingvo, sed oni ne forgesu che la baso de lingvo estas la parolado, cae la baso de la parolado estas la vocio. La tasco de la vocio estas producti laueble bonain cae trafain sonoin. Tio jam estas suffice malfacila affero, afero rilate alla gepatra lingvo, au pli bone la norma versio de la gepatra lingvo. Se se temas pri fremda lingvo, tio estas ancora o signife pli mal facila. Tio povas concerni ciuin sonoin de la son spectro de lingvo, do, cae vocaloin, cae consonantoin. Do antau la studado de grammatico de lingvo, cae de aciro de vorto stoco en tiu lingvo, necessas lerni per multe da exerzado la sonoin de tiu lingvo, per exemplai vortoi cae frasoi, cae necessas ancau instruisto, ciu clarigas cae correctas la el parolon de la concernai sonoi. En unua faso de tia lernado ocasu cio nur sur buscia baso. La instruistino diras sonon, vorton au frason, cae la gelernantoi ripetas tion, sen vidi iun scribitan texton. Scribita texto ja ofte estas misgvida, chargi de logas la lernantoin el paroli literon laula cutimo de la propra lingvo do textoi aperu nur, ki jam la giusta prononzo iam estas establita en la cerbo de la lernanto. La parol exerzoi nec postulas grandan intelectan forton, nec causas malagrablan fortos trecion. Tute male, parol exerzoi simile al cantado en joro estas gioigai, cae pli fortigas la mem constzion cae la parol exerzoi iam servas por parcherigi unuain frasoin en la nov lernota lingvo. Aliflanque, se mancas tia parola baso por la lernado de nova lingvo, tiam la successo en la lernado restas limigita, cae la concernai lernintoi fine havas amaran senton pri lingvae lingvai capabloi ili hesitas paroli en la lernita lingvo, cae forte dubas, ciù ili en tutte estas suffice capablai por lerni paroli alian lingvon. Ili tamen, jen cae jen, sercias solvon por sia problemo, cae tial ofte positive reagas, ciam ili audas pri esperanto. La lernado de esperanto ia povas helpi al ili, chargi ancao rilate al lernado, au re-lernado de sonoi, estas pli facila ol multai aliai lingvoi. Sed tio povas nur funccii, se la lernado comencigas per intensa exerzado de la parola baso de la lingvo. Ancao ce esperanto, estas recomendinde, resigni comence prescribitai textoi, sed ausculti bonan prononzon, kai ripeti sono in vorto in kai fraso in gis la prononzo de la linguo estas establita en la cerbo de la lernanto sen parola baso, la lernado a o povas levi la mem fidon kai tiam el intereso por esperanto povas farigi malsciato pro el revigio antreo c'è iam montris, kiel ca iiga lernado de esperanto povas funccii. Lia metodo montras la bojon al successa lernado de nia lingvo.